isanganiro ndamutse kandi mikaze mwebwe mudatangwa mu kiyago cyo ku nama ku nama uno munsi dukoranye tuganira ibijyanye n'ingendo ya demokarasi tukaza gushimikira ku ngendo ya demokarasi hagati mu migambwe ibyo tukabivuga mu gihe haciye kitari gito uburundi burangwa n'intwaro ishingiye ku migambwe myinshi muri kino gihe naho ejo bundi hakaba muri CNDD-FDD baherutse kugira amatora yo gusubiriza umunyamabanga mukuru w'umugambwe eka no mu yindi migambwe rimwe na rimwe uzubona habaye amanama n'amakoraniro kaminuza maze bagasubiriza abarongoye inzego zirongoye migambwe mbega vy'ukuri ibyo byoba biba mu ntumbero yo kubahiriza ingendo ya demokarasi mu migambwe mbega hoba hariho ingendo utunenge tubangamira ibe mu migambwe nk'uko irondegwa n'abo banyamigambwe mu gihugu cyose muri rusange hano ku nama rero kugira ngo tubishe n'ino turi kumwe n'abatumire bane hari honorable Leonce Ngerakumana ni cegera cy'umukuru w'umugambwe w'inzira guhemuka sawanyafrodivu na honorable terance manirambona nawe n'umuvugizi w'umugambwe w'inyankamugayo cnr mu mfunyapfunyo y'igifaransa umugambwe kumbure utaramara imyaka myinshi ukaba uherutse no guhimbaza mbere imyaka ibiri umaze utanguye gukorera ku mugaragaro honorable mwaramutse mwaramutse sangwe ku nama murakoze eh, banza witonde mwaramutse eh, ndabaramukiye cyane ndamukije abo turi kumwe kiyago ndamukije n'abarundi n'abarundikazi bari baratwumviriza yaba ari ngaha mu gihugu cyangwa hanze urakoze sangwe ku nama murakoze rwose urakoze uwutuma tuvuga mukatwumva ni Elia Kadogo uhagarikiye kino kiganiro ni Leonce bitariho Jerome Niyonzima ni jewe ndemesheje kino kiyago turi ku nama nti ufise ishaka ryo gushinga intwaro ya demokarasi mu burundi mhm. intwaro ihagaze ku guha ijambo umunyagihugu akariserura uko aryumva ibyiyumviro akabishyikiriza uko abyumva uko abibona mhm. ah, adagukebaguzwa iyo ntwaro igaha ububasha umunyagihugu bwo kwitorera eh, ababaserukira cyangwa barongora amategeko ngenderwako Mhm. yerekana byose ariko ndavuga twipfuza na cyane cyane ingene twubishye nyine twokora turavuga tuti ikintu cya mbere ni ugukorera ku kurondera ukuri kuko twasanze ikinyoma cyarisha ibintu byinshi mhm. turondera ukuri hanyuma dushyire imbere kwihanganirana kandi amateko ubwa mbere yashyizweho n'abanywanyi biciye mu ikoraniro kaminuza ry'umugambwe ubwa kabiri ayo mategeko arategekanya ibintu bimwe bimwe byerekana demokarasi umugambwe aha navuga nk'ingene inzego zijaho ko zijaho zitowe izindi nazo ziba zigenywe zikamanza kwemezwa n'abaserukira abandi mu mugambwe ubwa gatatu ni uko ingingo nyinshi hafi mbere zose zifatwa hariho inzego zimanza kuzemeza atari umuntu umwe aza akavuga ngo nafashe ingingo mhm. abandi bose bakaca babyumva uko batazi iyo byavuye ibyo rero ni ibiranga demokarasi ibyo ni ibiranga demokarasi umugambwe mhm. kandi bisanzwe bibaho mhm. ahanagomba ndabaye nk'uburorero nka butatu ubwa mbere eka mbere mfata uburorero bune bwo hafi mu matora y'umwaka w'ibihumbi n'umunani bw'izashingiro twarakoranije icyo bita komite deretire nasiyonale tubaza abanywanyi bati tuti none mbega mwe mubona tuzohagarara he tuzotura ego cyangwa tuzotura oya mhm. mu matora twagize burya bose ntibavuze ko tuzotora yego umugabo mhm. abenshi n'abigenga mbere bariho mhm. bose tubashaka ku meza duti abantu tubarahabye mhm. dutore nde twagize inama y'iminsi ibiri mhm. ku munsi ugira gatatu tugira amatora abenshi na atari bose bashigikira ko dushigikira umukandida yatanze umugambwe CNDD-FDD vuba nkube byo barashobora kuba ikirige mugaca mushigikira nka SNL urumva ko ivyo bitaraba mm. rega kubera iki utavuga ko hogera igihe seneri ikadushigikira yego turashaka gushika ikindi gihe ugasanga ubu seneri yadushigikiye mhm. ivyo n'ibisanzwe mhm. canke n'umugambwe ku butegetsi uno munsi hagira igihe udushigikira natwe mhm. ivyo ni ibintu bishoboka ni ukuvuga yuko turi muri dinamike politike urakoze ngiye mu mugambwe w'inyankamugayo senere honorable terance hariyo demokarasi muri senere ugiye kuraba ibiranga demokarasi mu mugambwe bo iriyo mbere hari muri muri FNL harageze igihe hari FNL ya Jack hakaba FNL ya ya Gwasa uko abantu bakunda kubivuga uno munsi iyo ngende yuko umugambwe waza witiranwa n'izina ry'umuntu kugira ngo bayitandukanye muri senere ntibikiri. nibaza yuko murabona ibihe birahinduka mhm. ibihe bigenda bihinduka kumbure biriya bihe aho twumva ngo eh, tukabona ko ari ingene yo kurondera inyota ikiri ku mutima wabo mhm. uno munsi umugambwe sene ko tubona nijunje ufise ntiryobonetse gutyo mhm. ariko murabona yuko naho amatora yagenze uko yagenze ibintu byinshi twagiye turashyira habona murabona kuronka nk'abashinga bateka barenga mirongo itatu kuronka abantu bakubina barenga amajana umunani ku mugambwe umaze imyaka ibiri gusa hari iyindi eh, amerika irakora atangorana igira n'iki twiga tugaca mu mikuba itandukanye mugabo umugabo gusha kuri ntambwe vyerekana yuko haba ari ikintu abantu bakinyotewe rero naho mvuga nti iyi ntambwe intambwe ya demokarasi turiko turiharanira ubuze nk'abo bose mufise baserukira umugambi mu nzego z'igihugu nk'uku kwa ba kefa n'ibizi nabo badafise inzego ababoneka mu nzego z'igihugu ushaka kuvuga yuko bobo kubera imyaka uwo wavutse mu bihumbi bibiri na munani yego utiriwe ko wavutse mu 18 mukavuka seneri kavuka mu bihumbi bibiri na mu bisanzwe mm. eh, bamwe bakunda kuvuga ngo umuntu wagutanze ngo kwiruka ngo bagusize mm. wo ngo bazoguma bari imbere mm-hmm. ariko muri demokarasi zuko mm. abantu baraba ivyumviro n’icyo umuntu abazaniye aberetse agomba guhindura mu uko igihugu gitunganijwe ariko ntibisigura ko mu ngendo ya demokarasi baba bari nyuma oya ivyo nibaza ko eh, iwabo ni babazwe n'abitunganya kuko nta n'ico ntangaza numvise ko ariho mu South Africa ubunyakuri yatoye SNL mm. bivanye nuko abone babo vyifashe mm-hmm. kuko eh, bigaragara ko abarundi batari bake benshi cyane badukuza amajwi mana matora hari itandukaniro hagati ya ya gwasa na SNL icyane eh, nyene none ko ndi ngaha mm-hmm. ni wara ni wara mm. nasekiye umuganga SNL ni ukuvuga yuko hari itandukaniro hagati uwoja mu bushiranganje bwemera imigambwe mm. tukara amateka ariyo ntabwo usanga handitse gwasa reka mm. kuko amategeko navuga yuko umugambwe bashyira ku muntu mm-hmm. eh, ariko kuva cyagihe ari FNL ari honorable gwasa ari gwasa ari gwasa nuno munsi eh, hari ingendo ya demokarasi idahindura abategetsi hari ikintu tutaratahura cyane mu mu rugamba rwa politike mm-hmm. murabona abantu bajya muri politike bafise no kwita nk'ibyiyumviro bimeze nk'ibivangatiranye mhm. utamenya uwo ari we mm. uno munsi akitwa gutya mu byiyumviro mhm. none avuga ati jean mfise kino cyiyumviro mfise ino ino vision akagira ihangira ahantu ngoma ihangira mu gushikana kw'abantu mhm. none cyaguma ari umurongozi ntimushobora kugira amatora ngo ahinduke mm. eh, muri rusange iyi demokrasi cyangwa intwaro rusange mu burundi ntirashinga imizi mm-hmm. kuko mu mategeko iranditse ni sawa ariko gukurikizwa usanga ari ibindi bintu kuko intwaro rusange benshi bitiranya ko ari amatora gusa nko kuwa mbere yatanguye kigera cyo gutwara forodo yabivuze mhm. benshi bumvise amatora ngo yabaye imyaka itanu iraheze ikintu cyane kiraheze baca bumva ko ari demokarasi babuze seneri babuze seneri yahora ari fnr none umugambi utwawe n'uwundi kubera ko abashinga amateka baticaye bati tubananye muri FNL turongogwe n'urongoye mugakora mvuze bati utwawe na naka urumva ko bace bagira gute urumva na banywanyi bavuze bati twebwe ntituye byerekana yuko rero ya demokrasi indani mu migambi mu mpapuro ni sabo mugabo ntirashi none wewe kuko APDR umenga muri nabanza witonde oh, eh. mu myaka indwi umugambi umaze ngira umukuru mm. umugambi agira gatatu mm-hmm. ubu manda yangizohera itariki 28 z'ukwezi k'umunani kumbure bazonkorera mu ngata nicyo mhm. gituma mbere n'umugambwe wa pederi ukomeye cyane kuruvuga kubera iyo ntwaro rusange irimo aho abantu bavuga icyumviro bakishyira bakizana mhm. ibyo rero ni ibintu bikomeye cyane hari n'imigambi itagira n'amakoraniro ngo isubizwe aha mhm. mu bikurikirana neza usanga umuntu amaze kurenza ikiringo imyaka itatu imyaka cumi atarengera agira n'ikoraniro rigira gute rimusubiritse mwebwe mu matora aheruka mwari mwashyize imbere umupfasoni ngo yitoze mu nyuma mu cya muri dohora kubera ko amatora atari yaba mu demokarasi kijya cyaha mu bisanzwe ah. bwa mbere ho mu mwango wacu hariho demokarasi nanjye narahigana kuba mu kandida iyo twari igihugu umugabo ujya mu kenyezi abanywanyi muri kongere bavuye bati tubona twoshyira imbere ariko muca murabivamo hama rero bivamo n'imvo nyinshi mm. mugana we yabaye ingingo yafatiwe mu nama kaminuza y'umugambi bavuga ati turagwenda uronde hama turakorana ikomeye yabaye ingingo iciye muri demokarasi yego muri demokarasi kuko kirazira ko umungo uko uno munsi turafise ikibazo cy'imigambi yitiranwa n'abantu kandi twamaze kubona iyo ngorane iyo umuntu rero apfuye mhm. cyangwa akagira ikibazo umugambi wamupfa ubu turazi imigambo myinshi imaze gupfa mhm. kubera bari bayirongoye biyitiranwa nabo kuko mhm. twe n'umugambi ushaka iki ubutegetsi kuko muri mirongo icyenda na gatatu hari imigambi yashyigikiye forodebo kandi twebwe ntabwo twagize urunani babita kompanyema twarashyigikiye naho nyine ku kibanza kimwe cy'umukuru w'igihugu ahandi twarijyanye kuko umunani aho batagutorera muri apederi uragumayo hari ikibazo mfise nanjye ngira umukuru w'umugambi ugira gatatu hamwe rero haje ubugira kane ngiye n'impundu n'amarembe barundi barundi kazi mwaraye mwitoreye mu mahoro atamusunikano umukuru w'igihugu ngo azobarongorere muri iyi myaka itanu iri imbere uburundi bushasha burangwa n'amahoro kuri bose ngo agiye kuja muri course prime nihagiheza intuze amashuri ukamusanga muri course prime dushaka abantu bagenda buhoro buhoro nta rwego na rumwe ubu rutarimwo nta rwego na rumwe rutarimwo uh, eh, ugwaruka duhereye kuri icyo bita direction ubuyobozi n'abantu batatu harimo ubuserukiye ugwaruka nuko ngira nje mu gihugu kandi twavuze mu migambi mu migambi hagati mu migambi hagati hari intambamyi zo mu gihugu hakaba n'intambamyi eh, zo mu migambwe ikintu kibuza ko imigambi igira demokarasi imigambwe kugira ntigire demokarasi mm-hmm. ni ukubera cyane cyane ubukene buri mu gihugu urabona yuko abanywanyi bazungagizwa eh, abafise ubuzi bafise amafaranga bafise ibyo babaha twavuze yuko iyi demokarasi itarakomera eh, gufata ingingo ngo ni ukuri umutegetsi mm-hmm. ugafata ingingo idahuye n'ibyanditse ugatwaza igikenye eh gutwaza igikenye mhm. umugambwe birashobora gutuma umugambwe uhungabana yanzira ya demokarasi mwariko bakagira ati sivyo kuko bijya abaturongoye bariko baragira sivyo mhm. ugasanga umugambwe urahungabanye mhm. inyuma y'umugambwe demokarasi ntiyavuke mu bwa mbere demokarasi ni ikintu caje kiva mu isi mhm. haracariho rero ukugoyagoya kw'ingendo cyangwa ko umuco wa demokarasi mu bihugu zumvikana ko ari ibisanzwe ko no mu migambwe iyo ngorane bayigira kuko no mu gihugu no muri bihugu bya Afurika usanga kuvaho aho bicenda daye twaciye tuja mu twamugina mhm. burya uburavyo warundi bamba bafise ubwoba bati mbega twotura umukuru w'igihugu ntashobora kwicwa nka ndadaye nico gituma uzosanga imigambwe yabaye imiharigwana ifise mhm. abavibaza yuko rero bafise akabirya gaciye muri ivyo bamenye ko bifise umwanya muto mm. nico gituma twebwe mhm. nk'umugabo ushimire demokarasi mm. ntidushobora guhamuka kubera ivyo tuguma turindiye ko abarundi bahera ubwoba bagatora imigambi badatora kubera ubwoba ariko uvuze gutyo bimwe onorayini yose yavuga ati turi ku rugendo urwo rugendo ruzaba ruba rurerure ruba rurerure rushobora gugufa igikuntu uko rushika kandi ruzi tuzoshika ubu rero turi mu intama zo hagati mu mugambwe nazo ah, nako ndavuga intama zo hanze mhm. reka rero nje ku ntama zo hagati mu mugambwe mhm. hari ikibazo gikomeye cyane gifatiye ku gufata umugambwe abantu bamwe bamwe mbere benshi barafata umugambwe kuza kuronderayo icyo batunga kuronderayo ubutunzi kuronderayo mhm. ibiti aho kuwumbira ku karangamutima rero babonye yuko amikoro bakaba bayazeye iyo ko bya biti bitevye mhm. harimo baca barigugumira baza kwiyumvira kurondera aho biyaza ngo hakiri kare ico rirenze ku bwanje oya ivyo nibindi ah. ivyo nibindi kumbura za kuvyishura none baje nivyo baje kurode nabaza yindi rero ntabwo nabuze iyo ntamenya mukuru mhm. niyo kutumira kutkaranga mutima mhm. yindi ntambamye igira kabiri ni ukudashyiraho uburyo bwo gutatura amatate yaduka hagati mu gahambwe mhm. ugasanga kumure ayo matati agiye abyara injyane zidahera mhm. imigambwe tubyumve neza mhm. ko atamugambwe uba ku wundi kuko umugambwe nawe uri kumurekana yo kubaka gute nta mugabo wubaka umugambwe uriyubaka nta mugabo wubaka uwundi rero abantu hamwe babyihenda ko bakaca kubeshera abandi kuba byavuye iwabo kangana ukiza ngaho urakoze cyane honorable terence hari intama bitari nke zimaze kuvugwa agatora Frederick yaronse arabizi 13 ugasanga rero nubu biraboneka ko abantu batega ubwoba taka akagira ubwo n'umwuka abona mu gihugu wa politiki utuma atagira uburenganzira atisanzura kuja mu mugambwe agomba muri cyo cyumva ko eh, demokrasi ibi kiragira ibibazo bitandukanye hamaniki yonse kivuze n'ikindi kijanye n'iterabwoba no mu mugambwe hagati hagati haraba guhiganwa iyi ntambamyinda zirangirize kwa banza witonde hari intambamyinda zitari nke zamaze kudondagurwa ariko hari abavuga uti hariyo numva batashitse ko nk'uko bikwiye eh, murakoze cyane ibintu ngira mvuge ni ibintu ndavuga ko bikomeye cyane kuko mhm. bizagufasha gufasha imigambwe yose mhm. eh, icya mbere ku ntambamyi nta mwanya kubihereza kuko ibyo bamaze kuvuga byose ni ukuri nkaba nubwize ko zibirigusa ikiza kuntwara umwanya mbega izi ntambamyi zitotumarira iki kuri kazoza mhm. ubwa mbere intambamyi mu ntambamyi zibirigusa mvuga mhm. turafise ubwoko butatu bw'imigambwe mhm. hari imigambwe ishaka ubutegetsi iyo ni sawa ihiganisha ibyiyumviro ku rubuga hari imigambwe idashaka ubutegetsi yo yijyana gusa no kwisabira utsinze wese naho pedere yotsinda cyangwa ati we twari twarabona ko uzotsinda vraiment twarabona ingufu ufise eh. burya twabibonye kuva kera kugira yironkere utwiyiwe umugambo wa gatatu ni umugambo uvuga ati abatsinze atari twebwe mhm. mwumve bimeneke iyi migwi ibiri ya nyuma apederi iri mugabo imigwi ibiri ya nyuma rero tugoye genda umugwi wa mbere ushaka ubutegetsi kuko abantu bari gupfana gupona bavuga ati ibyabaye cumi na gatanu twarabibonye ntimusubira kubizana ngaha amatora y'amafaranga y'iwacu twirondereye abantu bibiri na cumi na gatanu byo byakomeje abantu mugabo rero bibiri na mirongo ibiri na gatanu mhm. ugwaruka guno munsi bose ruko ruriga mm. kujya kubabwira iby'amoko by'igisoda ntacyo bibabwiye njyewe mhm. ni umukuru w'umugambwe ndi umuhutu abatwara n'abahutu nta kazi mfise nuko abantu nibaje mu migambwe bashigikira baronera ibyiyumviro mm-hmm. batarondera ibibanza mm-hmm. ukaba wari umurimyi ukaba wadandaza ukaba uri umubaji ukaba wikorera imizigo kubera ko n'akazi unyonga ikinga mhm. bigume ko mpaka ibyumviro byawe bishitse imbere ni uguhiganwa mhm. harimo guhiganwa imvuze guhiganwa rero ahantu hacye bumva yuko hari guhiganwa hagati mu mugambwe abanyamugambwe mu byo bakora mhm. hakaba no guhiganwa n'iyindi migambwe icyo ni kimwe icya kabiri ni uko hoba ingendo mbere na leta nk'inyigisho yohabwa abanyamigambwe amvuze muri rusange mhm. yo kwihanganirana kugira ngo umuntu yumve ko kuba mu wundi mugambwe urakoze nawe nshimire kandi erika dogo yatumye tuvuga mukatwumva nkengurukire na leon bitariho yahagarikiye kino kiganiro jerome niyonzima nayo ndemesheje ikiyago cyo ku nama cyerekeye demokarasi hagati mu migambwe ndabakengurukire mwese mwayikurikiranye ndabipfuriza kururanirwa mu banyu no mu byanyu naho ubutaha una inama n'ikiganiro cya radiyo isanganiro mu abarundi bashikiriza ivyiyumviro byabo ku byerekeye ubuzima bw'igihugu kugira ngo uburundi bwugorore